mortado de insectoi endangerigas la ecologian sistemon. Insectoi estas consideratai servistoi en la ecologia sistemo, cae ili estas antau condicio por funccianta natura viv medio, sed ilia nombro daure shrumpas, culpas pritio, precipe pesticidoi, cae la disvastigio de arte lum fontoi. Esploroi en quelcae regionoi de Germanio pruvas grandegan malaperon de insectoi dum la passintae iardecoi. Detalai analizoi nun montras ciui specioi estas aparte forte malaperantai. Estas malcresco ciu ocasas en tute malsamai gruppoi, diris la presidentino de la Germana Federazia Officeio pri natur protectado en Bonn. Tiel, 96% ses procentoi de certai specioi, de mushoi, estas malcrescantai. Ce sovagiai abeloi, la nombroi malcrescas ce quindectu procentoi de ciui specioi. Ancau ce curantais caraboi, cae ce la formicoi, ni vidas tre grandain gradoin de endangerigio cae de malcresco. Aput multae malvencantai specioi tamen estas ancau celcai profitantoi, ciel certae specioi de libeloi. Ili eble profitas de la renaturigo de aquajoi, au ancau de la climata shangio. Sed la malvencantai specioi estos signife pli multnombrai. La entomologia asocio de Krefeld, kiu ecte la jaro 1989 mesuras la nombroin de insectoi, jam antaue estis eltrovinta che la entuta amasso da flugo capablai insectoi en prilumigitai locoi en quelcae germanae federaziae landoi dum la pasintai tri jardecoi malcrescis je pli ol septec quin procentoi. Estis precipe tiu forta malcresco cresco de la entuta bio amasso, quiu estas mal tranquiliga, diris estrarano de la asocio en bon. Char, normala sur terra biotopo estas neimagebla sen insectoi. La nombroi estas en dispute forte mal crescantai, bone videbla exemplo estas la glaza efico. alie ol antaŭ dudek aŭ tridek jaroj post iom longa automobila veturado appena u glua sculoi kai sur la glazzo tio certe ancora ne estas scienza pruvo sed pone montras la situazion porciu La mal cresco de la nombro de insectoi havas multa in causoin. Cefe causas gin la intensa agriculturo. Ni urge besonas changion de la agricultura politico, directe al natur convena agriculturo. Ancau la germana ministrino prim medio postulas changion en la usado de pesticidoi. La intensa agriculturo cefe respondezas, por la dramezza malgresco de la nombro de abeloi, musoi, scaraboi, cae papilioi, si diris. La natura viv medio de la insectoi, laulas scientistoi malaperas timige rapide. Alia causo estas la gena nocta lumo. Iam unu sola strata lanterno, en la proximezzo de aquajo, productas tiel nomatan polvo su cilan e ficon. Gi altiras dum unu nocto, tiom da musioi, ciam el ovigias en strio de aquajo con largezzo de ducent metroi. La pestetoi time sussuras circa la lum fonto, gis ili fine el cerpite falas grunden, au farigias facila captajo por vespertoi. Insectoi, estas consideratai servistoi de la ecologia sistemo, char ili polenas fruct arboin cae legomain plantoin. Ili malconstruas cadavretoin, mortan lignon cae fecajon. Crome, ili estas fonto de nutrajo por multae aliai bestoi, exemple de birdoi. Cae ancao la nombro de birdoi, dum la pasintai iaroi, forte mal